الله الحمد لله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله وصاكم الله تعالى بهذه الآيات في هذه الآيات البينات بتقوى الله عز وجل وما أحوجنا إلى تقوى الله عز وجل ونحن في هذه الحياة الدنيا نتحمل مسؤولية المسؤولية وما أدراكم ما المسؤولية معنى المسؤولية كون الفرد مكلفا بأن يقوم ببعض الأشياء وبأن يقدم حسابا لغيره فهي حالة يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة صالحا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتبعاتها المختلفة قررها القرآن في غير ما آية قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ومعنى سدى أي أيحسب أن يترك مهملا لا يكلف ولا يجازى وقال جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال أيضا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذكر جل وعلا مقسما بربوبيته فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فالمسؤولية في أعظم مراتبها هي مسؤولية الإنسان أمام الخالق عز وجل المسؤولية أمام خالقه هي التكليف وقبوله للأوامر والنواهي وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض وعلى الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا فهذه الأمانة التي حملها الإنسان هي مسؤوليته أمام الله عز وجل وهذه المسؤولية شاملة شاملة من ناحية الفرد كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين أي كل واحد منهم فردا فردا فيسأل أمام الله فيسأل أمام الله عز وجل وهي شاملة أيضا من ناحية الأعمال الخيرة والشريرة الصغيرة والكبيرة قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال أيضا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهي أيضا شاملة من ناحية الأقوال والألفاظ قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن ناحية الودائع التي أودعنا الله إياها هو تشمل هذه المسؤولية السؤال سؤال الأعضاء وسؤال سؤال الأعضاء أما أودعها الله أما استودعها الباري جل وعلا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهناك مسؤولية عظيمة وهي من ناحية النعيم ومن ناحية المال الذي هو من أفضل النعيم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ثم إن هذه المسؤولية عباد الله قاصرة على من تحملها قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال أيضا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وقال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وذكر دستور هذا هذا المبدأ في الآية الشهيرة التي ذكرها جل وعلا في غير ما موضع من, من كتابه العزيز وهو ولا تزر وازرة وزر أخرى فقارن هذا بمبدأ الخطيئة الموروثة التي عند الديانة النصرانية المحرفة وكذلك في التشريع اليوناني الجائر القاضي الإعدام على من جنى على الجاني وعلى جميع أفراد أسرته عندما يرتكب الخيانة العظمى في نظرهم فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله وتفكروا في مدى شمولية هذه المسؤولية وهي عظيمة وعزيزة لكنها يسيرة, يسيرة وسهلة لمن يسرها الله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ألا أدلك بملاك ذلك كله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ أنحصر أن أخذ بحصائد ألسنتنا قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ولذلك لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به قال لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله فأكثروا من ذكر الله عباد الله يأتيكم العون والمدد من الله تعالى على تحمل هذه المسؤولية التي لا مفر لها ولا محيد لكم عنها فإن كل واحد منا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب وليس بينه وبينه ترجمان ينظر عن يمينه فلا يرى إلا أعماله وينظر عن يساره فلا يرى إلا عمله وينظر أمامه فلا يرى إلا نار جهنم على هذه الحالة تكون المساءلة فاتقوا الله عباد الله قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجتها وولده ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمي جثورا الله جل وعلا muna buƙatar tsoron Allah matuƙa a rayuwarmu musamman akan ɗaukan nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana nauyi wanda ake ce masa a larabci mas'uliya shine mutum ya ɗauki wajibi da aka ɗora masa kuma ya zamanto zai ƙaddamar da hisabi bayani akan wannan amanar da nauyin da aka ɗora masa ga waninsa hali ne wanda yake mutum wanda yake sanya mutum ya ji cewar ba haka yake sasakai ba bar dai an ɗora masa nauyi wanda aka lizimta masa ya aiki da shi kuma za a bincike shi za a tambaye shi akan wannan nauyi wanda aka ɗora masa Allah ya tabbatar da wannan a ayoyi masu yawa na alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce kuna tsammanin mun halicce ku ne don wasa kuma ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba to dawowa zuwa ga Allah shine daukan shine dawo komawa gare shi domin a bincike domin bincike domin hisabi kuma Allah ya ce mutum yana tsammanin ayahsabul insanu an yutraka suda mutum yana tsammanin za a kyale shi ne za a kyale shi haka sasakai ma'ana wato a kyale shi ba tare da an dora masa nauyi an kallafa shi da umarce-umarce ba kuma a yi masa sakayya akan wannan nauyin da aka dora masa ko ya ɗauke shi ko bai ɗauke shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce na rantse da ubangijinka za a tambaye su akan abin da suke aikatawa kuma Allah ta'ala ya ce za mu fitar <clears throat> kowane mutum mun lizumta masa littafin aikinsa mun lizumta masa littafi da yake wato kiyaye ayyukansa shine ne wanda duk abin da kake yi ana kiyaye duk abin da kake yi na ayyukanka sannan rana alkiyama za mu fitar masa da littafi wanda zai same shi an buɗe shi gare shi yana ganinsa ƙirƙiri za a ce masa karanta littafin ka. ko bai iya karatu ba sai ya karanta ka isa a wannan rana ka zamanto shaida ga kanka wanda biyu ya shiryu don kansa ya shiryu wanda ya bata ya bata ne don kansa wani rai ba zai ɗauki wani rai ba kuma Allah ya ce ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu manzo wanda zai musu gargaɗi ya musu bishara kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce mana a cikin daga cikin ayoyin da ya ambata ya rantse mana da kansa cewar wallahi za mu tambaye su abinda suke aikatawa kuma ya ce wallahi za mu tambayi manzanni za mu tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su kuma za mu tambayi manzanni duk waɗannan ayoyi suna nuna mana cewar Allah maɗaukakin sarki zai bincike mu domin shine ma'anar tambayar ma'anar tambayar da Allah zai mana shine zai bincike mu akan zai mana hisabi akan nauyin da ya ɗora mana to kowane mutum da aka ɗora masa wani aiki aiki a bisa ɗabi'ar ɗan adam idan aikin nan ba za a bincike shi akan wannan aikin ba to ko ya kyautata ko bai kyautata ba babu wani abu akan wannan wannan shine mataccen aiki amma duk aikin da yake shi shine da aikin da zaka ɗora ma mutum sannan ka bincike shi akan abin da ya yi, ya yi shi daidai ko bai yi shi ba wannan wajibin wannan shine aiki wanda kira rayayye wanda wajibi kowane mutum wanda kowane mutum za a tsiye shi a yi masa tambaya akan wannan aikin da aka ɗora masa wannan tambayar Allah maɗaukakin sarki zai yi ta akan abin da mu halittar da ya mana da zuwan da muka yi wannan duniya Allah maɗaukakin sarki ya sanya mas'uliyar da tafi komai ita ce mas'uliyarmu wadda zai mana hisabi a kanta nauyin da ya ɗora mana wanda zai bincike mu a kansa wannan nauyi Shi ne amana wadda Allah maɗaukakin sarki ya bijirar da ita ga sammai da ƙasa ya bijirar da ita ga duwatsu suka ji tsoro suka kasa ɗaukanta amma mutum ya ɗauki wannan amana wannan amana ita ce za a yi masa taklifi za a ɗora masa nauyin imani da bin Allah da bin umarninsa da barin haninsa, kuma za a yi masa sakamako akan wannan to ita wannan wannan nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma ɗan adam Allah ya ɗora shi ga kowanne a matsayinsa na mutum kowanne za a tambaye shi shi shi kaɗai kamar yadda banzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana mana ya ce babu ɗaya daga cikinku face ubangijinsa ya yi zance da shi babu wani mai tafinta tsakaninsa da shi a halin da yake yana dubawa ya zuwa ga gefen damansa ba zai ga komai ba sai ayyukansa yana dubawa ga gefen hagunsa ba zai ga komai ba sai ayyukansa yana dubawa gabansa ba zai ga komai ba sai wutar jahannama a wannan hali Allah zai binciki kowa ɗaya bayan ɗaya babu zancen mutuwar yawa kaka wanda za a taru ga baki ɗaya a yi binciken na kowa da kowa Yadda wani zai iya nokewa ko wani zai iya ɓuya ko wani zai iya barin nauyi ko wani zai ɗauka cewar ba za a bincike shi ba bal kowa za a bincike shi ɗaya bayan ɗaya sannan wannan binciken a cikin dukkan ayyuka ne kowane aiki komai ƙanƙantarsa za a binciki mutum a kai Allah ya ce wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na alhairi zai gan shi wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na sharri zai gan shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce za a bijirar da littafi wannan rana sai ka ga mujirmai masu yi wanda suka yi ma Allah laifi suna tsoro da ganin wannan littafin da bijire shi da za a yi suna cewa kai canmu me ya same mu me ya samu yaya wannan littafi ya barin kankanwa ko babba face ya kiyaye ta Allah ya ce suka samu dukkan ayyukan da suka aikata an halatto su a gabansu kuma ubangijinka baya zaluntar kowa ya zaluntar kowa ya zaluntar kowa haka zalika wajen zantuka duk abin da mutum ya yi furuci da shi ko babba ko karami ko da wasa ko da gaske sai face a cikin a tare da shi akwai mala'ika wanda yake kiyayewa wanda yake a shirye yake ya rubuta wannan babu abin da zai kuce masa babu abin da zai kuce ma wannan mala'ikan duk abin da mutum ya faɗa komai ƙanƙantarsa komai girmansa haka zalika dukkan ajiyar da Allah ya ba mu mutum Allah sai ya tambaye shi Allah ya ce da ji inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da kuma zuciya ita ce kwakwalwa kowanne wato tunanin mutum kowanne daga cikin wannan za a tambayi mutum wato abu ne wanda yake za a yi masa tambaya a kansu haka zalika ni'ima kamar yadda Allah ta'ala ya ce sannan wallahi za a tambaye ku akan ni'imominku ni'imar ka komai kankantarta komai girmanta sai an tambaye ka akan wannan ni'ima wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin garjin rana yana jin yunwa ya haɗu da abubakar da umar ya ce ya fito da ku suka ce yunwa ya ce nima abin da ya fito da ni kenan suka je lambun wani mutum daga cikin mutanen ansar mutanen madina ya yanka musu akuya aka yi musu romo aka kawo musu suka ci sannan ya kawo musu ruwa mai sanyi suna cikin wannan wannan wato suna cikin wannan hali na na ni'imar lambu na bishiyoyi masu lamshi ya ce musu zalle za a tambaye ku akan wannan ni'ima ya karanta musu wannan aya ta ƙarshen alhakumut takatu thumma la tus'aluna yawma idin amin na'im to ga matsayinsu ga girman matsayinsu a wajen Allah ga kuma irin wato ayyukan da suka yi ma Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tambaye mu za a tambaye ku akan wannan ni'ima to ina kuma mu gare mu da muna kutsawa cikin ayyuka kyawawa da munana yawan yawan munanan ma sun fi kyawawan amma kuma ga ni'ima nan ta ko ina dama da hagu sama da ƙasa gaba da baya cikin nemomin Allah muke abincin da muke ci daɗinsa wanda su suka ci aka yi musu gargaɗin cewa za a yi musu tambaya bai kai wanda mu muke ci ba a yanzu amma ina godiya mu ga Allah to wannan ma hisabi ne za a yi mana wannan hisabi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙafafun ɗan adam bawan Allah ba za su gushe ba a gaban Allah har sai an tambaye shi kan abubuwa guda hudu kan rayuwarsa a me ya karatar da a ya karar da ita da samartakarsa a me ya tsofar da shi ya wuce shi ya kare har ya zama tuba shi da karfi akan iliminsa me ya aikata da wannan ilimin da dukiyarsa ina ya same ta a ina ya kashe ta babu wani wanda zai gushe kafafunsa za su gushe gaban Allah har sai an masa tambayar wa'annan abubuwa saboda haka mu shirya irin tambayar da zamu gaya ma Allah irin amsar da zamu gaya ma Allah jalla wa wannan al'amari ne mai tsanani amma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana nuna maka abinda yake zai shine yake wato mai iko mai mallaka dukkan wannan al'amari ba wanda zai sanya ka tsaya da wannan mas'uliya a ma'anar hadisin ya kama harshen sai ya ce ka kama wannan ma'ana ka tsare harshenka daga abin da za ka faɗa ka kiyaye abin da zai fito daga bakinka kai ma harshen linzami sai zina mu'azu bin jabal ya ce ya rasu rasulallah yanzu za a kama mu a yi mana hisabi akan abin da harsunanmu suka tsorora suka girba ya ce uwarka ta yi mahaifiyarka ta yi ya mu'az akwai abin da yake jefa mutane a kan hancinsu cikin wutar jahannama face a face girbin abin da wato harsunansu suka shuka to shi yasa da wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukan shari'ar musulunci sun yi mun yawa nuna min wani abu wanda zan yi wanda zan yi ruko da shi sai yace kada harshen ka ya gushe face yana cikin ambaton Allah ma'ana ambaton Allah shine mabudi shine mataimaki akan abin da zai sa mutum ya ɗauki masuliya zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na sunna wanda zai sanya maka tsoron Allah zai sanya maka ka rinka kiwon kanka da kanka ba zikiri wanda zai sanya ka ka kankance, ba zikiri wanda yake fararre da aka kago shi ba wanda yake zai sanya maka ka rinka ɗagawa kana jin cewar babu laifi in ma ka yi saɓan Allah tun da an baka wani zikiri kana yi zikiri da ake nufi shine wanda zai sanya maka tsoron Allah wanda zai sa harshen ka ya sanya zuciyarka ta zama torayayya faɗakakka mai tsorata da Allah mai muraƙaba ga Allah mai mushahada da girman Allah mai kuma yi mai sanya ka kai makanka hisabi tun kafin a yi maka hisabi da wannan masuliya jama'a wajibi ne mu kiyaye ta kowa yana da masuliya kowa za a bincike shi yawanci in ana maganar masuliya abinda mutane sukan yi tunani shine shugabanni kwarai saboda abubuwa da dama sun zo a kan shugabanni kuma musulmi sun nuna mana shugabannin musulunci sun nuna mana yanda ake ɗaukar masuliya sayyidina umar yana cewa da akuya ta wani musulmi za ta bata a gefen kogin furat wanda yake a cikin iraq tafiyar kwana sama da arba'in tsakaninsa da inda shi yake a madina ya ce wallahi da ina jin tsoron allah zai mun hisabi akan wannan wata ran ya fito ya ga wani tsoho daga cikin ahalul dimma daga cikin ahalul kitabi ba musulmi ba yana bara ya tambaye shi me yasa kake bara ya ce me yasa kake bara ya ce bukata sai ce koma gida ka zauna za mu sanya maka rabo daga cikin baitul mali ba zai yiwu kana saurayin ka majiyin karfi mun rinka karɓar jizya daga gare ka ba sannan lokacin da ka zamanto ba ka da abin da za yi ba za ka iya nema ba mu tozarta ka mu kyale ka kawo ka duba a gani ba musulmi ba ne ya ga yana bara amma ya ji tsoron tambayar da Allah zai masa akan wannan to yanzu shugabanni ya za su da miliyoyin mutane da suke yawo suke bara ko kuna tsammanin Allah ba zai tambaya akan wannan bai mai bara me yasa yake bara wanda yake yi don bukata a biya masa bukatarsa wanda yake yi don sana'a a hana shi amma a ce a cikin shugabanni wato waɗanda ba musulmi ba ya zamanto sun fi mu jin masuliya sun san za a yi musu bincike a duniya saboda yadda tsarin su ya sanya amma ba su imani za a yi musu bincike a lahira ba mu mun san za a yi mana bincike a lahira wanda binciken lahiran nan ko ba za a yi a duniya ba ya isa ya wadatar da mu amma sai da su sun fi mu riko da masuliya yanzu muna gani shekaran jiyan nan shugaban ƙasar afirka ta kudu ya sauka daga mulki saboda barna da yake yi zai bata jam'iyyar ƙasar suka sanya shi tila zai yadda yau da a irin ƙasarmu ne da haka za a ga an yi dandazo an yi cincirundo an ce za a ci mutuncinsa ana taimakonsa akan barnar da yake ana kare shi saboda mai saboda kawai ya bada abin duniya dan majalisa ne a cikin majalisa a cikin majalisar dokoki ta kasar ingila ba musulmi bane yayi latti wajen zuwa aiki yayi latti wajen zuwa zaman majalisa kuma akwai tambayoyi wanda shine zai amsa yayi latti hammunki goma da yazo ya bada uzurinsa ya ce ya yi abin da bai kamace shi ba an ɗora masa nauyi ya gaza daukansa gashi yayi latti na minti goma ana min ana tam ana neman wanda za ana neman sa dan ai masa tambaya baya nan ya amsa tambaya saboda aka ga takaddar barin aikin sa dan bai canci wannan aikin ba amma kana gani wani shugaba ka taba ji a kasar mu ya ce saboda rashin iyawarsa ko saboda gazawarsa ya hakura ya nuna cewa ba zai iya ba yana rike da mulkin kankan to za a yi masa za a in ba a tambaye shi anan ba za a tambaye shi gobe kiyama to kamar yadda na ce ba wai shugabanni ne kadai ba kowa yana da masuliya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara daga cikin manyan masuliyan da ake da shi masuliyar da ake da shi akan matan aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun kun kun rike su a matsayin matanku bi amanillah da amanar Allah amanar Allah ce aka danka ba, amma yanzu nawa ne suke tozarta matansu ba san cinsu ba ba san shansu ba nawa ne suke tozarta matansu da Allah ya ɗora musu nauyin kula da su bayan sun sake su nawa ne suke tozarta matansu da Allah ya ɗora musu kula da da Allah ya dora ma su mazan kula da 'ya'yan amma suka bar 'ya'yan a hannun mata su hana ma mace abinda Allah ya bata na a da ita su mai da ita mai faɗi tashi wajen nema kamar namiji don ta kula da 'ya'yanta bayan kuma Allah bai tsora mata wannan nauyin ba su waye suka tozarta amanar maza su ma matan nawa ne suke tsallakewa su bar gidan mazajensu ko kuma su wuni suna gaban talabijin suna kalle-kalle ba sun yadda 'ya'yansu suke ciki ba yara na gararan ba watakila daga nan za su je a ɓata su ko a sace su a je a yi bokanci da su a yi sihiri da su a yanka wuyansu ko kuma a yi wani abu na barna da ya yawaita a cikin wannan al'umma to irin waɗannan abubuwa mas'uliya ita ce take maganin jin cewar kana da Allah zai bincike ka Shi ne yake yin maganin waɗannan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowannen ku makiyayi ne kuma za a bincike shi za a bincike shi yi masa tambaya akan wato garken da aka bashi ya kiyaye shi ya kiwon sa shugaba makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan garken sa namiji makiyayi ne akan mutanen gidansa kuma za a tambaye shi akan garkensa mace Makiyayi ya ce akan gidan mijinta da 'ya'yansa kuma za a tambaye ta akan nauyinta kowannan kuma kiyayi ne kuma za a tambaye shi za a yi masa hisabi akan nauyin da Allah ya tsora masa Allah muke roƙo da ya taimake mu ya yi mana guzurin taɓwa domin ɗaukar nauyin masuliyar da take kanmu domin kowanne daga cikinmu sai ya tsaya a gaban Allah jalla wa'ala kaɗan ne wanda za su tsira ba za a yi musu hisabi ba masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba muna gani sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ukashat bin muhsin ya tashi ya ce ya rasulullah roki Allah ya sanya ni a cikin fece kana cikin su wani ya tashi ya ce ni ma roki Allah ya sa ni a cikin su ce ta ya riga ka a cikin sahabbai kenan saboda haka sai mai rabo zai shiga cikin waɗanda ba za a yi hisabi ba fatan mu Allah maɗaukacin sarki ya mana sauki wajen hisabin domin duk wanda aka yi masa munakashar hisabi aka tsananta masa wajen bincike hakika wannan ya tafe an yi masa azaba الله يأمتد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله